Galacia Lauman, Apóstol Pablo pa Cartasjan. Punta kaj capitulom. Cartapa jallarinin manta. Galacia lau llaqtakunapi huñunakuq iñiqkunamanmi, ñoqa Pabloan kai kaj kuna, kai cartata apachimuikiko. Manamurunakunachu kunachu ñuqataqa akllawarqa Jesucristo hinaspa pai causarechimoj Dios taitam, chaynapi apostolnin kaspai paimanta willakunaypaq. Dios taitatawan Señor ninche Jesucristuta mañakuchkani, hamkunata favorecisunaykichikpaq, hinaspa causa naikichikpa. Dios taitanchikpa munasqanman hinam, Jesucristo kikinmanta wañupuwarqanchik manta mana castigasqa kananchikpaq. Hinaspa kunan pupi Diospa y kaqkunamanta libraykunanchikpaq. Paytayayu paichasun wiña Chainaya Chaynaya Salva kunanjikpa huk yechachikuiga manam kancho. Jesucristo favorecisuptikichikmi kunataja Dios hayaykusurqankichik salvasqakanaykichikpaq. Chaymi admirasqallaña y Imaynama manapas kichik. Diosmantaqa karunchakuchkankichik, pukrikchaq yachachikuyninkunamanña Salvakunan salvakunanchikpaq huk yachachikuyqa manam kanchu. Wakin runakunaqa Jesucristu Jesucristullapi ta tikraruita munanko, Salvación a Jesucristo yapikas jantam kiko. Pipas hukmantay yechechiptinga, Dios yaña kaikuchun, hanaj pachamanta kaptimpas angelña kaptimpas, Niám ñuqaykumantaña kaptimpas. Ñam nirjaykichikña, chaywampas Niám nimuykichik. Ñam salvas jakanay chihap Yetchikuitaha pipas hukmanta yachachiptinqa Diosyaña kaykuchun. una cuna runakuna tachu munani icha Dios agradaytachu, sichu runakunapa allin hapiwanallanta munaiman hinaspayqa, manañach pa servientinchu Imainam Pim Pabloja apóstol kasqanmanta. y panillaikuna. Salvasqa kananchikpaq ñuqapa willakushayqa manam runakunapa yachachikuyninchu. Ñuqamanqa manam runachu willawarqa Jesucristo punim kunapa kichignyam revelawarqa. y uyarirqankichikñam judiokunapa kasukuspai kasukuspay ñawpaq Yachan Yachankichikñataqmi Diosman y Mainam tapas y yachachikuyninkunata aswanraq kasukuspaymi, wiñaymasiykunatapas llalliriqraq a su anga manara abueluykunapa costumbrinkunamanpas. y mi, nasichkaptiimi, munasqanman hina Dios apaqchawarqa, inaspam llumpay kuyakuyninwan hayaykuwarqa. Churin Jesucristutam riqsiykachiwarqa, Manajudio paimanta paspaimanta willakamunaypa. manan inikuspaiga... manam y paja. manta asuangra tapas tapas Jerusalemtapas rirqanichu, punta puntakaja apostolkuna tapukuja. Asuanga Arabia lauman pasakuspaimi... Unaimantaña kutirqani Damasco yachtaman. Jerusalén yachtaman Kimsa watamantañam, tu paspa y partiquilla Manatagmi tu tuparjanichu, wakin apostolkunawanja. Jesús Jesús waujen jacobullawangmi. Dios mi achan kai jiljamuskaiha janta. Jerusalén manta seria Siria laumanwan celicia lauman pasakurjani. Cristoman judia laupi iñiqkunaqa manam uyaytapuneqa riqsiwarqakuchu. Paikunaha nyugamanta uyaylla uyarispam nirqaku. Chayñawpaq ñakarichiwaqninchik pabloja, manam munanñachu Jesucristomanta yachachikuy chinkachiytaqa. Paija Uyakuchkan, Cristoman iñikuychik Nispanyam. Chaita yacharuspankoma Diosman ya gracias cachum nerjaco.